Արցախյան հիմնախնդիրը եւ Արցախի հանրապետության արտաքին քաղաքականությունը վերնագրով գիրքը նոր զենք է տեղեկատվական քարոշչական պատերազմում։ Այն ներկայացված է փաստերի եւ խորհրդների դրամաբանությամբ։ Իր տեսակով դեռ միակն է, ասում է գրքի գլխավոր խմբագիր պատմական գիտությունների դոկտոր արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Բաբայանը։ Նախարարության աշխատակազմը փոքրիկ հանրագիտարանի վրա աշխատել է շուրջ 1 տարի։ Այն բաղկացած է 3 հիմնական մասից։ Առաջինը պատմականն է, որտեղ ներառված են անհրաժեշտ պատմական կարևոր հասկաց, թե Արցախի վերաբերյալ, թե նաև Ադրբեջանի, ինչի, որովհետև նույն Ադրբեջանի հետ ենք մենք պատերազմում։ Եվ իրենց փաստարկների մենք պետք է կարողանանք պատշաճ ձևով պատասխանել։ Առանց էմոցիաների մինիմումի հասցնելու այդ ամենը՝ գիտական ձևով, հասկանալի, մատչելի եւ դրամաբանական ձևով։ Երկրորդ մասը առնչվում է հակամարտության նրա կարգավորման գործընթացին, տարբեր ասպեկտներին, տարբեր մոտեցումներին, որը ներկայացվել է տարբեր երկրների կողմից, տարբեր միջնորդների կողմից։ Ներկայացված են նաեւ Արցախի հանրապետության արտաքին քաղաքականությունը, սա երրորդ մասն է, հիմնադրույթները, այն երկրները եւ երկրների միավորները, որոնք ճանաչել են Արցախի Հանրապետությունը, տարբեր բանաձևեր են ընդունել Իսատար Արցախին։ Բարեկամական խմբերը հատուկ ընդգծված է նաև խորհրդանական դիվանագիտության կարևորությունը եւ կարևոր փաստեր եւ խորհուրդներ։ Գրքում արծարծված են կարևոր թեմաներ՝ պատմական նկարներով ու քարտեզներով։ Այն նախատեսված է օրենսդիր եւ գործադիր մարմինների ներկայացուցիչների, բուհերի եւ զանգվածային լրատվամիջոցների համար։ Կարող է վաղը տարբեր թևերի ներկայացուցիչներ մեկնեն, ասենք, alt երկիր ինչ որ միջոցառումների մասնակցելու համար։ Սա փաստորեն փոքրիկ մի ուղեցույց է, որին ճանոթանալով կարելի է եւ դիմել եւ խոսել Արցախյան իմ նախընտրի արտաքին քաղաքականության մասին, մեր տարածաշրջանային գործընթացների մասին, թե հայկական, այսպես միջավայրում, թե իհարկե արտասահմանյան, առավել եւս կարելի է նաեւ առերեսվել ադրբեջանական ռոպագանդայի հետ։ Ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թոմասյանը կարևորելով ու արժևորելով աշխատությունը համոզմունք է հայտնել, որ այն կարող է օգտակար լինել նաև երիտասարդների համար, ովքեր ցանկանում են զբաղվել քաղաքականությամբ։ Պետնախարար Արտակ Բեգլարյանը նույնպես ողջունեց նախաձեռնությունը, կարևորելով այն որպես ուղեցույց, որը անհրաժեշտ է ոչ միայն սկսնակների, այլև գործող պետական քաղաքական գործիչների համար։ Եվ որպես ներեգանտու եւ ասեի որպես ուժեցույց բոլորիս պետք ոչ միայն սկզբնակների, այլ նաև գործող պետական գործիչների, քաղաքական գործիչների, որովհետև կարևոր է եւ տեղյակ լինել նախապատվությանը, տեղյակ լինել բոլոր առանձնահատկությունների, փաստերի, հաստատությունների եւ նաեւ տեղյակ լինել անկա պետական դիրքորոշումների, որպեսզի կարողանանք համակարգված գործողություններ կատարել, համակարգված դիրքորոշումներ հայտնել եւ ամբողջությամբ նույն լեզվով խոսել։ Նույն ես զորքաբարությունով։ Այս տեսակներից միանշանակորեն դրա կարիքը արկա է Նման օրինակ աշխատությունները չպետք է մնան միայն մեր սեղանին, պետք է մշակենք մեխանիզմներ, օգտագործենք բոլոր հնարավոր լծակներն ու գործիքները այն մեր սահմաններից դուրս տարածելու համար, ասում է Արցախի նախագահի խորհրդական Լուսինե Ղարախանյանը։ Ինֆորմացիոն քարոշչական դաշտում թիմային աշխատանքի անհրաժեշտություն կա։ Դավիթ Բաբայանի խոսքով գիրքն ավելի լայն շրջանակներում տարածելու համար նախատեսում են նաև էլեկտրոնային տարբերակի հրապարակումը։ Շուտով լույս կտեսնի գրքի ռուսերեն տարբերակը, նախատեսվում է այն հրատարակել նաև նաև անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն եւ իսպաներեն լեզուներով։ Միջոցառման ընթացքում նախարար Բաբայանը պատասխանել է ներկաներին հուզող հարցերին, լսել առաջարկներն ու խոստացել հաշվի առնել բոլոր տեսակետները։ Արցախյան հիմնախնդիրը եւ Արցախի հանրապետության արտաքին քաղաքականությունը գիրքը տպագրվել է բարերարների աջակցությամբ, այն վաճառքի ենթակա չէ։